Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio El treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I a més, teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta que vos fer és, penseu que Jaume és l'aposta definitiva de Nuno o pot rotar per a Champions amb Joel? És la pregunta que fem esta nit. En el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, penseu que Jaume és l'aposta definitiva de Nuno o pot haver rotació amb Joel en Champions? És la pregunta que vos fem en el nostre Twitter en el dia d'avui, perquè, evidentment, el nom continua sent el de Jaume Domènech, el porter, ni Jaume ni Domènech, que he sentit ja, com sempre, les cadenes nacionals. Jaume Domènech. És el eh, home que ahir va a votar al primer plànol de l'actualitat i de la informació després de la seva rutilant eh, actuació <laughs> a Gijón salvant el València com a mínim en 6-7 ocasions a tirs de l'Sporting en les quals el portal de València va estar certament encertat a l'hora de mostrar els seus reflexes en el mà a many en l'un contra un. És un porter que això sí que és cert que eh, el té, encara que per dalt va titubejar en algun rebut de punts, però la realitat és que l'actuació sencera de Jaume 90 minuts no pot ser qualificada d'una altra manera que de sobresalient, excel·lent, absolutament Eh, la irrupció en la primera divisió del Gat d'Almenara de Jaume Domènech, el porter del València Club de Futbol, del qual parlarem avui llarg i estès, més enllà que el València avui ha fet pública la, eh, ha, ha escenificat públicament la renovació que se va tancar fa uns dies del porter fins al 2018, bon moment l'escollit per a eh, fer pública esta renovació eh, intentarà aprofundir en la trajectòria de Jaume i de com va arribar fins on ha arribat, entre altres, amb un entrenador que el coneix ben bé, apostar per ell en Huracán i apostar per ell en el Mestalla. Li diuen Nico Estevez, eh, crec que el trobarem en França en eh, esta nit i que és un dels eh, homes clau en la trajectòria del porter del València Club de Futbol i serà protagonista esta nit en el nostre programa d'un València Club de Futbol que avui ha descansat i que torna a el, eh, el dia de demà per a treballar i preparar el partit contra el Zenit a Mestalla. Eh, una dels grans, un dels grans dubtes és sí, a veure qui serà el porter davant del Zenit. La lògica diu que has de mantenir el que funciona, per tant, Jaume hauria de ser el guardameta que ocupara la porteria davant del conjunt rus, eh, que per altra banda no ha eh, funcionat massa bé, eh, en eh, el dia d'avui, eh, perdó, en el, la jornada d'ahir en la seua lliga i que no ha arrencat massa bé el campionat de l'equip d'André Vilasbos, qui d'altra banda també ja ha dit que no va continuar en el equip rus. Eh, parlarem d'això, parlarem de la notícia que avui signa el nostre company Pau Fuster en Levant del Mercat del Valenciano, al voltant de l'esforç que ha demanat Nuno que se puga fer per la renovació de Sofian Fegulí i també parlarem d'altres coses. Entre altres repassarem els tres partits dels tres rivals del València Club de Futbol en Champions eh, per a que la gent sàpiga com han quedat els tres rivals de cara a veure com debutant com van els quatre equips del grup H, ja sabeu, València, Gent, Zenit i Olímpic de Lió en el debut en la màxima competició continental. Quin aspecte presentarà Mestalla? És altra de les eh, eh, qüestions, és altra dels dubtes. El València va reaccionar, va anunciar que tot aquell eh, soci que adquirirà el seu pack eh, tindrà de baix el partit de vuitens, la realitat és que fins ara se duen 18.000 packs venuts, però seria una entrada molt pobra per a Mestalla. Mestalla no pot permetre's el luxe de tornar dos anys després a la Champions i fer-ho eh, d'una manera, bueno, discutible en quant a la seva imatge. Esperem que el club eh, o que la gent reaccione i pugui passar per taquilla a l'hora de eh, poder eh, comprar el seu pack d'entrades i poder estar animant al seu equip el dimecres a les 9 més quart en el partit contra el Zenit, el primer partit de la Champions, recordeu, des de les 8 en la sintonia de la 97 punts de ràdio en aquest partit que retransmetrem així en esta casa. 11 i 36, el dia ve d'esta manera si ho plasmem en 5 fotos. Jaume Superstar, tots són elogis pel partido fet a Gijón pel jove porter i el club ha avui la seva renovació fins al 2018. Nuno recorda el gran partido y advertís que això no ha fet més a començar. Però lógicamente cuando un jugador se estrena en primera división fuera de casa en un campo tan difícil y hace este partido que, hay que reconocerlo. Jaume está enhorabuena, hoy va a estar disfrutando, pero mañana ya, ya se pondrá las pilas porque esto no para. i demà a treballar. L'equip ha descansat de la jornada d'avui i demà tornarà per a preparar el partit del debut de Champions dimecres davant el Zenit. Tots a la Champions. El València espera que la rectificació en el pack dels tres partits de Champions anime al públic a passar per taquilles i que la graderia oferisca una bona imatge. Imatge esperançadora. El Llevant no va aconseguir la victòria davant el Sevilla, però va oferir una molt bona imatge en la segona part. I és la progressió correcta per a començar a sumar de 3 en 3. Stefan Sol és el temporer. València Bàsquet ha contractat este aler irlandès d'un 92 per 3 mesos. Estava lliure de contracte després d'haver actuat la temporada passada a Unicaja. 11 i 37, vos recorde la pregunta arroba esports97nit. La pregunta que vos fem que és penseu que Jaume és l'aposta definitiva de Nuno o pot haver rotació amb Joel en Champions. Arroba esports 97 i fem una pausa per la publicitat i de seguida parlem del que ha dut el dia i del que va dur la setmana. Torna a la Champions i fa també així en la 97.7 Ràdio. Fins a la una de la matinada. En el dia d'avui fem una pausa i entrem en tota la matèria que n'hi ha, que és molta. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. llávenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Semana Santa. Semana Blanca. Semana Fantástica. Semana Azul de Ford. Hay muchos tipos de semanas, pero como la semana azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Renuévate para el nuevo curso con 1.000 automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetúser, número 85 o en milautomóviles.es. Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. 11. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Lògicament és el nom del dia del cap de setmana, Jaume Domènech, el porter del València Club de Futbol, 24 anys ahir, primera irrupció en l'ari del futbol espanyol d'una manera absolutament encisadora. Va parar tot el possible i l'impossible en la porteria del Molinón i va impedir que el seu equip encaixara un gol i poder guanyar 0-1 en el, la canxa de l'equip de Abelardo. En el dia d'avui el València Club de Futbol ha fet eh, pública, ha fet eh, ha, ha significat, per dir-ho d'alguna manera, la renovació del porter fins el 2018. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Pues fins el 2018 tenim Jaume Domènech en el València Club de Futbol. Sí, efectivament, eh, era una notícia que ja es coneixia des d'una de jornada abans, si no recorde mal, de que arrencara la, la Lliga, però efectivament avui el València, no sé si també Manolo aprofitant el gran partit que va fer eh, Jaume, uh mhm. -huh. pues ha escenificat aquesta eh, foto habitual que acompanya totes les renovacions del, del València. En este cas, foto de, de Jaume amb una samarreta de, de porter, evidentment, de color verda, i al seu costat el representant de Meriton a, a València, un d'ells, tenim a la presidenta executiva, la, la Junfora de, de València, està a Quincó, com habitualment, perquè és el que diríem que té la seva eh, residència ja habitual i fixada en la capital del Túria, per tant, avui fotografia per a Jaume Domènech amb Quincó, escenificant o fent ja eh, de forma eh, oficial la renovació de Jaume Domènech, el porter d'Almenara, Manolo. Sí. Ahir va ser festa en Almenara, avui encara estan de festa, perquè el seu paisà se va marcar un gran partit al, al Molinón. Certament, Jaume Domènech, un porter eh, que arriba eh, novament eh, a la comunitat valenciana, començant les categories infants del Villarreal, després d'anar-se a l'Andalusia, i el recuperen per a, per a Huracán, per al primer projecte d'Huracán, amb Toni Hernández a la presidència i amb Nico Estevez en la banqueta, eh, eh, al qual li podem preguntar exactament i precisament com va ser aquesta història. Crec que el trobem a França. Trobem ja 11.43 a l'entrenador. Nico Estevez. Hola, Nico, què tal? Bona nit, bones noches. Hola, bones noches, bona nit. Bueno, Nico, la veritat és que imagine que eh, content eh, per eh, el teu eh, deixeble, per eh, Jaume Domènech, del gran debut que va tindre ahir amb el València en primera divisió davant de l'Sporting. Sí, la verdad es que muy contento. Eh, bueno, me enteré por, por eh, mensajes de, familiares míos y de, compañeros de que salía de inicio y, bueno, que después tuvo una, gran actuación y pude ver las, repeticiones y la verdad es que estuvo eh, magnífico y me alegro muchísimo porque eh, se lo merece todo. Eh, Torremos una miqueta a, Nico, después tornaremos a, Jaume. Ya que decir que eh, Nico no va ver el partido, entre altres coses, que Nico está en Ohio, en el Columbus, pero que a está completando un proceso de formación. Ara tenim a Francia, porque estás estudiando a Claire les, la manera de treballar de la Federación Francesa de Fútbol, no? Sí, así es. por medio de la Federación Francesa de la MLS hay un curso para pues todos para todos los técnicos de, la MLS que hay en las diferentes eh, franquicias y bueno cada club elige a una persona y en este caso pues eh, el Columbus eh, me eligió a mí para venir y estamos esta semana en Clefort en y por eso no pude ver el partido y de ahí te vas a Alemania sí es, parte del programa y, mañana pues voy para Alemania y estaremos una semana viendo al Bayer Leverkusen y, y bueno viendo cómo trabajan y y aprendiendo y, la verdad es que como la vida, ¿no? Cada día hay que aprender y hay que estar preparado para lo que venga. Bueno, pues eh, eh preparate al que venga. Y esa frase que acaba de decir Nico, yo creo que es la que puede definir también mejor a, a Jaume Domènech, al porter que eh, acaba de presentarse aunque del yo yo diría que absolutamente espectacular, en la segunda primera aparición en la Liga de las Estrellas. Eh, Jaume Domènech es un porter eh, pero el cual aposta decididamente Nico Estevez ...cuando arriba al, proyecto de Huracán... ...arriba un proyecto nou ...y i per què apostes per Jaume? Tu ja el bien para parlat d'ell, explica'ns una miqueta com passa la historia. Sí, a ver, Jaume llega en, eh, el mercado de invierno a, Huracán Valencia. Nosotros tenemos la baja de Salcedo por, una lesión de, y parece que va a estar de, de, larga duración. Al tener solo dos porteros, pues tenemos que buscar. Y bueno, para que veas un poco la mentalidad de, Chaume, eh, él vino a probar. Es decir, él no tuvo miedo a venir y decir... ¿Y estaba jugando en Andalucía, es posible? Sí, él, estaba en el palo, eh, salió del Villarreal y se fue a tercera edición al, palo y bueno, ahí demuestra un poco también su mentalidad, ¿no? De irse a. Podría haber jugado en cualquier eh, equipo del grupo de tercera de, de la Comunidad Valenciana, pero él quería probar nuevas experiencias, que lo conocieran en otros, en otros grupos. Y, bueno, en, este caso, pues Ernie, eh, el secretario técnico de Huracán Valencia, lo, lo trae para que eh, haga una prueba. Y bueno, la verdad es que una vez acaba el entrenamiento, nos reunimos y decimos hay que firmarlo, ¿no? Porque eh, nos, nos trasladaba ya una, emoción y una pasión que, bueno, que era un poco lo que buscábamos para que en este caso pues Paco tuviera un, rival con el que competir y, no bajar eh, los brazos y poder eh, mantener el, nivel que estaba manteniendo acaba la temporada, comienza la andadura de eh, no presidente del Valencia, que en aquel momento era Amadeo Salvo, confía en Nico Estevez, y Nico Estevez también confía en, en Jaume Domenech. ¿El de Man tú al Mestalla o va a ser también una tasca de scouting que ya venía frente al Valencia? No, a ver, eh, cuando yo llego al. Eh, cuando se incorpora Chaume, la verdad es que eh, se están mirando algunos jugadores, pero no, no, no había nada en concreto. De hecho, empezamos o se empezó muy tarde a mirar jugadores, ¿no? Y bueno, yo cuando llego y analizo un poco la plantilla, lo primero que detecto es que no, había porteros, ¿no? Entonces. bueno, habíamos oído hablar, me había llegado algo de, de que podía incorporarse, o se estaba trabajando en traer un portero y yo hablo con Rufete y, le digo, mira, Rufo, yo por este chico apuesto, ¿no? Porque lo he visto trabajar, eh, no baja los brazos, es un competidor nato y pueden ocurrir dos cosas, o que si, si tiene un portero eh, de, mucho nivel eh, no pueda bajar los brazos porque le va a competir, o si viene un portero así normal o ni tirando a nivel alto, este chico, si se lo propone, pues por lo que nos ha demostrado a nosotros, puede competirle el puesto a cualquiera, ¿no? Y bueno, eh, así fue un poco y, y hablé con, eh, con Chaume y, bueno, eh, la verdad es que enseguida me dijo, mister, yo, si tú quieres que vaya, yo, yo voy allí, ¿no? Y fue, la verdad es que muy fácil. Bueno, le arriba la oportunidad, pero que tú dices, no? De, de, no baixar els brazos y de pelear el joc siempre, ¿le arriba oportunidad? Probablemente en la temporada on semblava más complicada que le pudiera arribar. Sí, la verdad <laughs> es que sí. La verdad es que eh, parecía que los roles de los porteros estaban ya eh, claros, que con también la llegada de, Ryan, pues eh, su rol podía ser el, mismo que, la anterior temporada. Pero bueno, Chaume es un chico muy, muy maduro, es un chico que tiene las ideas muy claras, es un chico que no, baja nunca los brazos, que trabaja cada día, trabaja como si fuera el primer día. Y claro, aguantar ese ritmo eh, con, con, otra persona con la que estás compitiendo, si no tienes esa misma mentalidad, es complicado, ¿no? Es un chico que mejora muchísimo, que aprende, que tiene esa, esa capacidad de aprender y que, y que, bueno, que la verdad es que en el momento que parecía más, más complicado, pues eh, la verdad es que eh, ha tenido la, la oportunidad y, y, bueno, yo creo que es un ejemplo ¿no? de cara a, a los jugadores de, de abajo. En el aspecto de com competitiu, eh, ya ens has dit quines són les cualidades de, de Jaume, probablemente la més destacada, com tu me dices, Nico, és eh, que mai baixa els brazos. En l'aspecte eh, merament futbolístic, ahir vàrem eh, veure un Jaume pletòric de reflexes. Eh, és la seva millor qualitat? Com el definixes com a porter? Sí, es, un portero muy rápido. Es un portero muy rápido bajo palos, tiene una gran intuición, eh, para bastantes penaltis. Eso quiere decir que tiene eh, una, una, intuición y, una primera acción muy rápida. Eh, es, un portero que ha aprendido mucho a, cerrar espacios en, salidas, cada vez coloca mucho mejor el cuerpo, no tiene miedo. Eh, y luego ha mejorado mucho en el balón aéreo porque eh, bueno eh, era algo que, que, él debía mejorar y que lo sabía y que ya en anteriores conversaciones con él durante el año pasado me decía estoy mejorando en el juego en el juego aéreo estoy trabajando mucho en ello y la verdad es que bueno es un chico que cada vez que se propone algo eh, la verdad es que está demostrando que, que lo consigue no es un jugador ahora mm, eh, eh te la pregunta y que ninguno me pudo malentender, eh, te el cap porque en 24 eh, horas la la de elogios que habrá reboot imagine que eso puede entrenar al mes pintado, yo eso yo te digo que a lo mejor a voltes un debut tan rutilante en primera acaba siguiente una mala experiencia a un mig llarg termini. Eh, ¿Tú ahí el veus preparat para saber eh, que eso no acaba mm, de fer més que comenzar? Yo pienso que sí, eh, por, varias razones. Él ha tenido una serie de experiencias en su vida que, que lo han hecho madurar, por eso está ahora donde está con la edad que está, que normalmente es complicado llegar a un filial siendo o mejor teniendo una edad mayor de lo que se suele apostar por gente de, filiales. Y, bueno, ha tenido experiencia, él ha competido con porteros como Mariño, eh, ha competido con porteros como Ortolá, eh, siempre ha jugado esas temporadas, eso quiere decir o, que, denota que esos 15 partidos que ha jugado es porque ha estado compitiendo todo el año y el, entrenador al final, en un momento en que ha bajado el otro portero, ha decidido apostar por él porque estaba preparado y luego pues tuvo la experiencia de salir al palo, de pasar eh, eh, problemas como muchos problemas de muchos equipos ¿no? que tienen dificultades a, la hora de pagar y demás, de, de, volver a iniciarse como portero en, Huracán. Eh, y bueno, de creérselo otra vez en el Mestalla, de que podía tener la segunda oportunidad y muchas veces cuando tienes esa, esa segunda oportunidad después de haber pasado lo que lo que has pasado, pues bueno, eso te ayuda a poder eh, encarar toda esta situación como, como algo normal. Y yo, conociéndolo como lo conozco y por lo que he hablado con él estos eh, recientemente, eh, la verdad es que tiene la cabeza en el sitio. Me medios que es para tener, imagine que puedas haber parlado en él eh, después de, del partido de a Gijón. Sí, para, eh, hablé ayer con él, eh, nada más acabó el partido, eh, y bueno, en cuanto él pudo, pues me, contestó y estuvimos hablando un poco y esta mañana, después del acto de renovación, también hemos vuelto a hablar y, bueno, la verdad es que tenemos una relación muy, muy especial y, bueno, son de esas cosas de, que el fútbol te, te deja y que te marca y que por eso, pues muchas veces... Eh, en, los momentos en los que eh, más tensos, ¿no? Entre victorias, derrotas y demás, y la presión que muchas veces es eh, el fútbol, eh, pues bueno, te das cuenta de que cosas como las que han ocurrido este fin de semana están por encima de todo eso. Te preguntaba a, Kurt Termini, te pregunté también a Mitch termini, está para, mm, si le arriba, cuando recupere Ryan, cuando recupere Alves, asumir? la suplencia? una suplencia dura porque tendrá es eh, posible que tenga un altre porter eh, de la titularidad eh, a més Yo eh, te voy a hablar de experiencias. mi experiencia con él es cuando mhm. llega Huracán está Paco, Paco rinde a un gran nivel. Chaume juega porque expulsan a Paco, juega dos partidos. Chaume lo hace muy bien esos dos partidos. Eh, Paco vuelve porque había sido una, expulsión accidental y su rendimiento era alto y, evidentemente tiene que volver a la portería. Paco hace una temporada increíble y Chaume nunca bajó el nivel. Nunca. Mm. Nunca. Es una mentalidad eh, fuera de lo normal. Yo no había visto nada igual en mi vida. <laughs> Recom recomanaries una sessió en un moment donat eh, si arribar, arribant al mercat de gener eh, en Ryan s'ha recuperat, que sembla que Ryan té per a dues o tres setmanes més i Alves ja més o menys eh, se vislumbra la seva tornada recomanaries una sessió per a que el jugador no tallar la seva progressió perquè una de les coses que deien no els detractors, no? però a l'hora de ficar els pros i, el, i els contres de, de per què no havia, havia de decidir-se per un o per altre, per Joel o per Jaume, quan esta setmana encara no sabíem qui anava a jugar, era... Vale, Jaume apunta molt bé a portes del futur, però són 24 anys i, i no ha jugat més enllà de la segona B. ¿Recomanaries una sessió en un moment donat? Jo penso que a lo mejor era la idea inicial, ¿no? De, mm. de, esta, Me consta. de curso, ¿no? pero, pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas y si hubiese salido cedido no hubiese debutado con el Valencia, ¿no? Y, no hubiese tenido la oportunidad que tiene ahora. Yo pienso que eh, lo mejor que puede hacer ahora es pensar en el día a día. Y él, yo creo que es una persona que piensa en el día a día. Está bien asesorado y por lo tanto yo creo que son cosas que, que tanto él como las personas que le asesoran decidirán y seguro que decidirán la mejor opción y bueno, hasta que llegue ese momento tiene que disfrutar del momento, seguir compitiendo y por qué no, ¿no? Eh, veremos hasta hasta dónde puede puede llegar porque muchas veces nunca se sabe, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que has hecho una radiografía muy fidel, que es la que buscàvem de, Jaume Domènech. Imagina que eh, te sents una miqueta partícep, no, de este éxito que le ha corregido a Jaume. Bueno, la verdad es que para mí creo que es unos días eh, para que para que todo el mundo se centre en él y que, disfruten de, él y que él disfrute de estos días y, y bueno eh, yo pues eh, mm, la verdad es que siempre que entreno a un equipo sean niños en una academia o más mayores pues bueno es, convivo con ellos y se crea una relación muy muy personal y en el caso de Chaume se creó eh, una relación eh, más allá de, todo eso y por lo tanto, pues bueno, eh, es como si fuera alguien de, de la familia y, y, por lo tanto, pues eh, a uno le llena pues de, orgullo, ¿no? Y sobre todo muy orgulloso de que él haya podido conseguir eh, su sueño y que, y que siga peleando, ¿no? Por él. Per tant, Perla, porque que toca. Bueno, estás per Francia vas a Alemania y per casa quan pases. Pues no lo sé, <laughs> no, lo sé. Supongo que igual para. Qué dura la vida del artista que <laughs> Sí, eh, la verdad es que bueno, eh, son son cosas que, que pasan en el, en el mundo laboral, eh, mm. no solo en el fútbol, en el mundo laboral hoy en día están los mercados internacionales mucho más abiertos y por lo tanto, pues bueno, la verdad es que sinceramente tanto mi familia como, como yo estamos muy muy felices en, Ohio. Nos hemos encontrado una acogida y unas personas maravillosas y la verdad es que estamos aprendiendo una serie de valores, una serie de, de, cosas ¿no? que a veces eh, la realidad, ¿no? en el, vivir eh, a lo mejor en un club como el Valencia, pues te, aleja y la verdad es que es, es, una, una, pasada ¿no? todo lo que estamos viviendo a nivel familiar y yo como profesional la verdad que muy contento de todo lo que estamos haciendo del paso a paso que llevamos ¿no? porque vamos muy muy lento muy pasos muy cortitos eh, porque cuesta un poquito hacer las cosas, pero la predisposición del club, eh, la predisposición de la gente, los chicos, lo que están progresando, pues la verdad es que eh, da gusto, ¿no? El poder estar día a día trabajando con ellos. Bueno, pues ahora sí te tenim pronto pero así y cuando vulguis ya sabes que aún un Nico Estevez, un player parlar como tu, como siempre Muchas gracias, Manolo, por acordarte de mí. Al entrenador que es un des que va apostar fundamentalmente en Jaume Domenech que no es el único nombre del día, meses ya de que el equipo torna además al treball pero que el nombre del se segons los els companys avui desde del Levante, es el de Sofian Feguli. Sí, el último futbolista en... que encara no ha renovado, que está pendiente de renovar. una terna que era Parejo, Piet i Fegulí. Y Javi Fuego. Pero Javi Fuego va a ser el primer en cable, Javi Fuego no había. sí, pero bueno, Javi Fuego no había dubte. Al día de la <laughs> pasada campaña, Manolo era Alcácer, era Gallá, era Fuego, sí, sí. era Piatti, era Parejo i era Fegulí, uh -huh. i al final l'últim, el que encara no ha renovat, és Sofian Fegulí, mm, acaba contracte quan acabe la present temporada, se en juny de 2016, el València mm, vol fer un esforç en renovar eh, Fegulí. De moment ja ha diferències encara econòmiques eh, notables entre el que ofereix el club i el que demana el, el futbolista, que pràcticament vol, vol doblar el sou actual eh, que percibís en el club i a partir d'ahir, Manol, la informació que avui ofereixen com a novedosa els companys de Super i de, i de Levante és que la pròxima setmana i aprofitant d'altra volta la tornada a València de la presidenta del Consell d'Administració del València de la que a hores d'ara està fora de la ciutat però que torna en les pròximes hores per a estar present en la llotja dimecres en aquest primer partit de la Lliga de Campions davant del Zenit pues, en aquesta agenda que portarà eh, Lai Hun, també Peter Lim Manolo, pues està marcat en roig el nom de Fegulí. Sembla que el club vol tancar en un sentit o en un altre el que ocorre amb, a Fegulí. En les pròximes hores veurem què és el que passa. Les diferències econòmiques encara són notables. Els tres eh, rivals del València a la Champions que han fet este cada setmana en les seves respectives lligues. Jo contàvem l'altre dia, ahir, en, durant eh, la retransmissió del partit del València en el Molinón, uh mhm. -huh. el Zenit igualava dos davant del Xesca de Moscou, el Olympique de Lió empatava a 0 amb el Lille i el Gent, Manolo, que també empatava a 2 davant el Mechelen. Per tant, tres empats per als tres rivals del València en la Lliga de Campions. El eh, del Llevant Unió Esportiva ha empatat davant del Sevilla en una bona segona part, sobretot, Folgado. Sí, va millorar prestacions l'equip de Lucas eh, Alcaraz, molt criticat per una bona part del públic que va assistir l'altre dia al Ciutat de València. Eh, Alcaraz, en, la, en el primer acte, l'equip millora prestacions en la segona part, és cert que crec que també davant un rival amb moltes rotacions, molt inferior i pensant també en la Lliga de Campions, però en la segona part el Llevant va ser eh, superior, va obtenir el premi del gol, l'empat encara no millora la situació classificatòria del conjunt Granota, però sí que és més important del que sembla perquè se va aconseguir davant un rival d'entitat com, el, com el Sevilla. Perfecte, i en bàsquet o notícies, una, recordar que ja ens avisava Juan Marromero quan se va conèixer la lesió d'Antoine Dio en València Bàsquet que el conjunt taronja pensava en un temporero, eh, eh, ja eh, després que la lesió fora confirmada per a més durada de la que en un principi es pensava, 10 setmanes, en el dia d'avui València Bàsquet ha confirmat la contractació per 3 mesos de eh, el eh, jugador islandès, que està ara mateix en el Eurobàsquet, eh, John Stephenson, un clàssic de la Lliga que ha estat de d'altres en, la, en el CAI, en eh, Unicaja també, precisament d'ahir venia lliure de contacte. I a més el València va ser que avui ha guanyat el seu primer amistós, 51-79 en el partit de pretemporada davant el Amics de Castelló, on ha destacat en la faceta anotadora amb 26 punts Bojan Dublevich, 12 i un minut, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi a Sports Esports, 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i dos minuts arranca el tercer debat de tertúlia. No, sí, és la primera tertúlia de diumenge, Folgado, a veure com, com és. Jo és la primera, és la primera. La primera, jo diumenge crec que vaig ser bé, vaig ser bé. Diumenge, sí, havent tingut una. Sí? Sí, una. No recordé. 4 de gener, València 2, Real Madrid 1, el dia que tornaven de vacances, te'n recordes? És de veres. I se dia van fer programa de tertúlia, i va aixir bé. Sí, Així que ja tenim el camí fet. És de veres. És qüestió de seguir ho Però bueno, jo crec que avui tenim un convidat important. Tenim, que sona bé, sí. tenim convidats importants. Tenim la nòmina de contertúlies en guany... Escolta, este programa no és qualsevol cosa, eh? Eh, ara anem presentant a un dels nous, que jo crec que es va donar molt de joc, perquè sap molt, molt de futbol, l'ha viscut en primera línia, el viu en primera línia i l'explica molt bé. Ara vos el presentarem. Eh, tenim així un oient, un bon amic com és Cristóbal, que ha vingut de Picassent i que li vol dedicar el programa als seus amics, a Paco i a Rossi, que es casen el dia 18 en Picassent, no, Paco? La bona... És, este... Ui, se m'ha anat. <laughs> Bona nit. Cristóbal. Bona, bona nit, Manolo que se casen els teus amics i volies dedicar-los al programa. Vull dedicar-los al programa a Paco i a Rosi, que es casen el dia 18 en Picassent. Molt bé, doncs dedicat queda i benvingut a, sí, a Esports de l'altre sentit. Bueno, eh, el contertuli que queda per vindre és eh, Andreu Alberola, que està baixant de la redacció de Super, de seguida el tenim així, ja hem presentat a Sala Folgado i se, jo crec que se honrem, estem absolutament eh, honrats de presentar el nostre nou contertuli, Folgado, que, com deia, jo crec que va donar molt de joc per lo bé que s'expressa i perquè explica bé el futbol. Bueno, però ja pots desvelar ja la incògnita, ja, no? Ja, anem allà, sí, vinga, sí. va. César Ferrando, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, bé, vosaltres, què tal? Doncs pues encantats de comptar amb la teva presència a les nostres tertúlies. Crec que és un bo de qualitat per al nostre espai tindre la gent de futbol com tu que puga explicar les coses i que puga donar una visió diferent a voltes a la que tenim eh, els periodistes en les mitjans de comunicació. És un plaer, un plaer estar amb eh, vosaltres i ojalà ho passem un rato molt agradable. Esperem que sí. Eh, eh, I esperem que de seguida també César puga eh, arreglar el seu Skype, que en Wille eh, esta setmana li ha jugat una mala passada, però que pronto tindrem en so, com toca, en so digital. Eh, de moment, eh, en el dia d'avui sí que va arrencar amb, eh, amb telèfon, però bueno, eh, segur que vos va agradar igual tot el que este contant. Bueno, senyors, lògicament, el nom del cap de setmana és el de Jaume. No sé si per a, per a, o per a mal, Folgado Aire estava eh, cañero en el tema de les prestacions del València en Gijón, després parlarem d'elles, uh mhm. -huh. però lògicament primer de començar parlant, perquè clar, eh, també és cert que, que el València guanya en Gijón i que el mes destaca sigui el porter, home, pues sí que té una part de debat, jo crec, però també eh, ja que parlar lògicament de, de la irrupció d'este xicot, de Jaume Domènech en la primera divisió, eh, per la porta gran. Eh, ara el que cal és manejar ixa història amb tranquil·litat per a que no es malbarate la carrera del jugador. La pregunta, vos recordem, que estem fent en el Twitter en el, la nit d'avui, és penseu que ja ha només aposta definitiva de Nuno o podria haver rotació per, a, per, amb Joel en Champions? Encara que en Nuno diuen que dijous, eh, que divendres va dir en roda de premsa que el que jugara eh, el partit del de Molinón ja jugaria la Champions, però bueno, volem conèixer la vostra opinió al voltant de, del que penseu que puga fer l'entrenador. Però ara tan important com eh, mm, eh, alabar el partit que va fer eh, que va fer Jaume en Gijón, eh, César i Salva, és també cuidar del xicón i no desentar-lo, perquè, clar, el allau logis que ha d'haver eh, rebut este xicón en les últimes 24 hores, jo li ho dic a, a Nico Estevez, descentren el més pintat. A mi m'agradaria escoltar a, a César Ferrando, però en primer lloc, Manolo, per a Para que explique, cree que la importancia que té para al, per que un chico del, del Mestalla y César, que ha trabajado en las categorías inferiores del, Valencia València, hablar perfectamente de lo, de lo que suposa César que un equipo de del Mestalleta de tota la vida, format en, en l'escola de, de futbolistes del club, un xicon d'Almenara, que aparega a ir per sorpresa en el Molinol, perquè tots els mitjans de comunicació esperàvem la presència de, de Joel, va haver la setmana que passada... Que hi ha que dir que és un encert de, de Nuno, sí, perquè sí. habitualment els eh, mm, entrenadors, i ara ens dirà César, quan tenen aquesta situació, 24 anys, 0 minuts, 0 segons en primera divisió, Joel és el que l'any passat un any ple de dubtes, però 35 partits de la màxima categoria, no és dir, eh, el que ha jugat més, i ell no va apostar per, per eh, Jaume, continua Sala. No, no, li preguntava a César, eh, suposa que com a tècnic que ha treballat en les categories inferiors és important per al València que apareguen eh, pues, xicons com, com, com Jaume, que apareguen de, de les categories inferiors i que a més donen el rendiment que ell va donar a este futbolista en el, en el Molinón, César. Bueno, jo, va ser una alegria, una sorpresa <clears throat> molt bonica per a tots els que ens agrada a futbol, tots els que ens sentim valencians. Eh, m'ho de la terra donar el nivell que ha d'anar ella ir, no? Uh mhm. -huh. Bueno, no és un entrenador preparat per manejar aquestes situacions i el que està clar és que si, que si ja el va posar és perquè l'havia vist entrenant i estava entrenant bé, no? Ningú entrenador fa ninguna alineació per tirar-se pedres sobre el sol enterrat, entonces jo crec que, que no estava convençut de que anava a fer-ho bé, eh, de que era l'aposta segura, però si no, no l'haurà posat, no? Eh, eh, eh, després el que diu Salva de, de futbol base, pues, equips de futbol base de mestalleta de juvenil i se les pianes tenen que mirar saben que el treball al final dona resultat que si treballes, si treballes està clar que es necessita una pizca de sort però bueno, però eh, quan, jo tinc un amic que diu que quan més treballes més, més sort té, bueno, tot és el mateix <laughs> quan més, quan, en el futbol quan més treballes al final eh, jo crec que Déu existeix i, i, i sempre et dona la mà. Entonces, eh, jo dic que pel xiquet de, de baix Mm, té que ser a eh, la llum, a la llum a mirar-se, eh, veure que això és possible, que, que ha tenim un grandíssim equip, però que treballant podem ser de baix eh, eh, ixa famosa frase de eh, que la inspiració t'agarra sempre treballant que, que, sí, que, que, que és la millor de les, de les situacions com bé acaba d'expressar de, eh, César, César Ferrando eh, César, un debut com estos i també li ho a Salva un debut com estos eh, tan impactant, perquè la veritat és que l'actuació la, de, de, de Jaume Ahir va ser espectacular, vull dir, set mans d'escàndol, eh, va evitar eh, que, o va propiciar, per millor dir, que el València guanyarà en Gijón, a mig llarg termini, si no se sap dur bé, pot malbaratar la carrera d'un futbolista? Bueno, sí, sí, pero yo creo que, que al entrenador te prepares para, para todas estas situaciones, ¿no? Eh, en uno ahora tiene que valorar si, si cuando quan un altre porter està en condicions o pot seguir, pot seguir treballant. I jo, mm, no, la parada que fa a l'últim minut, a boca jarro, aguanta, no se tira, eh, rechaza el valor, i l'alegria que té, la ràbia que, que, que demostra quan acaba, eh, és, que si jo, si jo està preparat, no? Vull, eh, va demostrar molta, molta, molt, ser, ser molt maur l'última jornada del partit. Entonces, Bueno, bendito problema ten uno, no? Si, si, <laughs> si té, que, si té que canviar un porter que va fer tan bé, pues posar l'altre. No serà un problema, però és un bon problema per l'entrenador. Parles, César, d'aquesta última parada, però jo crec que també va ser clau la primera parada, no recordo si era minut 4 o minut 5, sí, sí, i peguen una, una, una bocina des de, des de la frontal de l'àrea, i acabem d'escoltar a Nico Estevez, que el coneix perfectament, i parla de que és un porter molt intuïtiu, molt ràpid de reflexes. Jo crec que en aquesta parada on ell no s'espera i se i de repente reacciona, se llança a, a la seva esquerra, trau la mà i envia la pilota eh, a córrer perquè anava dins. I és la primera gran parada que probablement li dona ja confiança per a la resta del, sí, sí, del partit. Sí. Jo quan estava en la València B, eh, estava, tenia eh, entrenador de porter a Sempere. Mm, vaja. Sempere ha un magnífic porter. Un, un extraordinari porter. porter. I, i, I un treballador, eh, eh però espectacular. José era un treballador y, y un profesional enorme, no? Y me, me, cuando miraba un porter me decía, eh, ese es vos, mira, ese és mister, míster, perquè siempre te para la primera, y la primera siempre te dice viu. Vull dice, tú... ell te parla la que va dins, te la para. Si fa cinc pares, quan tenim dos a 0, ja no interessa, si porter, ese porter no és bo. I José sempre deia la primera, i, i Jaume va parar la primera. Sí. El València estava viu dins del partit no el mateix al, minut 3 anar 1-0 perdent que anar 0-0. Ell li donava ell li donava vida a la València, per això és tan important, eh, sempre parar les primeres. Ah, si que... vas 4-0, fas, pareix un penalti ja, ja no t'importa això 4-0. Te, te posen un, un 3, te posen un 10, és un fenomen, però a l'equip no, li rendir el que t'has de rendir. Eh, eh, això que diu eh, César me recorda a mi el primer any quan eh, eh, juga perquè es lesiona Renan Brito i té que jugar White els primers partits amb el València que després a l'any següent i dit, però sí que és cert eh, White feia 3-4 eh, parades d'escàndol però se n'havia menjat una o dos i ja no era el mateix i en efecte la primera és la que te manté viu i la que, i la que te dona la possibilitat com en el dia d'ahir de que l'equip continue progressant fins a, fins a arribar a la, a la victòria eh, ahir Salvo comentava i a més ho diríem en la remissió que bo, sobretot per a un porter novel·les que la primera complicada la pares. Sí, jo crec que ho acaba d'explicar perfectament perfectament, eh, César. Eh, però tornant a lo de Nuno que has comentat tu al principi en la, en la introducció també, mhm. m'agradaria uh -huh. preguntar-li a, a César, aprofitant que, que tenim així un entrenador <laughs> i que enguany ens acompanyarà sovint en esta, en esta sintonia. Eh, César, evidentment has comentat que eh, Nuno no anava a llançar-se cap pedra no. sobre el seu terrat, però el més fàcil probablement per a qualsevol entrenador és apostar pel porter que té experiència en primera divisió. Sí, dels, però... dos, dels dos Joel la tenia, vull dir, el més fàcil per al porter i ningú ho haguera criticat haguera sigut posar a Joel. En canvi, Nuno eh, arrisca i li dona canxa a, al Xicón. Evidentment, ja veu entrenar. L'opinió de Xotonero sí. també eh, contarà, però entenc que el més fàcil haguera sigut posar a Joel i Nuno posa Jaume, arrisca moltíssim i al final la, la juga de l'Isbe i el mèrit, evidentment, també és del, és del tècnic, però va optar per la decisió probablement més difícil, no? Més arriscada, César. Sí, sí, però més va morir de peu que viure ja tota la vida, no? uh mhm. -huh. si tu, si tu, Saba, és una decisió de la que eres, eres pres, de que no estàs de perquè perquè és al barri en què, com a tempo que més experiència, uh mhm. -huh. t'estàs traicionant tu mateixa. Te, tu té que ser, eh, jo com a entrenador, he de provar que jo crec que està en millor condicions porque cree que en això guanya. Això és com, com un, un equip... Jo, no, jo 4-3-3 i, i som molt ofensius. Jo faig un repleg intensiu. Eh, bueno, n'hi que ser serio en este coro. Si jo el yo jo m'estic jugant els meus diners. Entonces, eh, tiene que ser consecuente lo que faig. Lo que no puc fer és ser pres de les meves decisions. posar de que té, eh, no, no, té y después yo no estava en la banquilla no estar tranquil. Jo tinc que estar que el meu equip és el millor i els 11 que poso són els que jo crec que en aquest equip vaig a guanyar. I jo crec que no, no va acertar. I si jo crec que estic convençut que sempre haguera pensat que jo, jo estava millor, haver posat. Eh, jo crec que va, va fer ahir lo que va demostrar que, que sap el que porta entre mà com a entrenador, per mi, eh? Perfecte, tot i quart, si hi havia algú que, no de ara, de fa molts mesos tenia una confiança cega en Jaume Domènech, és el nostre contertuli que acaba d'arribar, de tancar les patines en Superdeport i estar està per així. Andreu Alperola, què tal? Bona nit. Com vas, Malo? Molt bé. Eh, en primer lloc, agrair-te que hagis renovat el contracte amb la tertúlia i continuïs la temporada més amb nosaltres. Sí, un plaer. I, com dèiem, si hi havia algú que tenia confiança en Jaume Domènech perquè el coneix molt bé, és, és Andreu Alperola. Jo tenia confiança en ell i, i bueno... Perquè Tenies clar, confiança, perdona que, que te talli, tenies mm. confiança després de lo que va provar Nuno dijous de que anava a jugar Jaume? Perquè tots donaven per fet que anava a jugar Joel. Jo no sé... Eh, eh jo, he de dir, jo he de dir que jo no he estat en paterna esta setmana, uh -huh. que han estat els companys Pascu Calabucci i, Andrés García, i el que me diuen és eh, va jugar Joel, va jugar Joel, va jugar <laughs> Joel... Era el que pensaven tots, eh? I a mi el que m'arribava és... Eh, no està tan clar, eh, eh no ha fet una apertura en la porteria el fet de que Estaquera jugant en aquesta porteria era producte d'una circumstància, ja estava allí. Entonces, jo, mmm, jo me vaig acobardar. Me vaig acobardar en el sentit de que en, en la prèvia uh -huh. en, de, del partit jo donava pràcticament fet a, a Joel perquè els que havien estat en paterna... Apuntava a. Deien això. Mm, jo tenia confiança en que jugara, en que jugara Jaume i, i Jaume confiava en que, en que ell anava a ser el, el titular el que diuen els, els futbolistes és que Jaume estava per davant de, de Joel abans d'esta de, de setmana, d'estos de, 10 dies. De fet, eh, eh, i ha de recordar que en el partit contra el Deportivo de la Coruña, sí, en sí. la llista de convocats van tots, però en el, entre els descarts eh, Nuno descarta Joel i és sí. Jaume que ocupa la banqueta després de Matthew Ryan, que és el partit en el qual Australia es lesiona. Mm. A partir d'ahir hi ha una setmana, de dies, en els que en, els dos porters tenen una, una pugna no? per, per arribar a la titularitat uh mhm. -huh. i el que, el que eix de Paterna és que el, el guanyador, i amb diferència, és, és Jaume Domènech. A partir d'ahir eh, per a mi la meva valoració és Jaume té, té una sèrie de, de, de condicions que Joel ara mateix no li pot aportar a l'equip eh, condicions com una, una marcada personalitat de, de líder, mm, caràcter, seguretat en si mateixa, eh, al cap i al fi, factors que passen més per, per, el, per el cap, per l'estat mm. psicològic, que per les condicions físiques no? I, i, i tècniques del porter. A mi em pareix que Joel físicament és un superdotat, però que a dia d'avui no, no pren la decisió per moltes coses, però per un factor clau que és Joel Sichua té por a fallar i Jaume no té por a fallar, sinó que té tot per demostrar. 12 i 16, anem a fer la primera pausa per a la publicitat. estem en Esports 97 nit, edició de diumenge. Ja vos havíem avisant que enguany el programa canviava els divendres per els diumenges. Enguany, per tant, estarem de diumenge a dijous. Avui en animadíssima tertúlia, amb Salva Folgado, amb Andreu Alverola, i el nostre debutant en el dia d'avui, i que eh, ens està obriguent els ulls en moltes coses, com és César Ferrando, tècnic valencià de eh, molta categoria, i que enguany tenim la sort de comptar amb ell en el nostre programa. 12 i 17, fem una pausa pausa i tornem de seguida encara per a parlar de Jaume de més coses, que el partit de Gijón d'ahir té més aristes, però de moment amb eh, eh el nom de Jaume és com hem començat aquesta tertúlia. Vinga. Los libros, los zapatos <laughs> y el chándal. Y encima también necesito un portátil. uff No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Pro Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Semana Santa. Semana Blanca. Semana Fantástica. Semana Azul de Ford. Hay muchos tipos de semanas, pero como la semana azul de Ford Pocas, del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 12 i 20 continuem el nostre programa Esports 97 nit avui amb eh, Salva Folgado amb el company Andreu Alborà de Superdeporte i amb el debut en la nostra nòmina de conterturis de César Ferrando Bueno, pues eh, estàvem parlant de les situacions jo li preguntava a César i tu que coneixes bé a, a Jaume eh, eh Andreu tant d'elogi en tan poc de temps perquè mm. el dia d'avui els elogis li han plogut eh, d'una manera bestia. Com no pot ser d'una altra manera, després del partit que fa? Hi ha possibilitat de, de que mm, deixi de tindre expressió en terra una miqueta, Jaume? Jo crec que no, eh? A mi, jo, jo a mi crec qui no. el coneix des de que debuta que no. en Huracán me digui té el cap molt centrat, molt amoblat, que se diu en estos casos. Ell, ell té una personalitat molt forta i, mm. i per, a, per a la bo i per, i per a lo mal ell va a mort en el que pensa i, i a partir d'ahir jo crec que no li pot afectar no pot, no pot afectar el seu rendiment mm, ho ha demostrat, ha sigut eh, ha salvat el filial dos anys eh, els últims dos anys en el Mestalla ha sigut la sensació de la pretemporada de l'any passat i d'esta mm, òbviament hi ha hagut, ha hagut elogis per a Jaume Domènech mm, jo, crec que, jo crec que no, que no el, no el poden debilitar de fet avui les declaracions que fa en l'acte la, no, d'oficialització de, de la seva renovació de contracte és que hi ha que portar les coses en normalitat que ha de treballar, que és el seu somni i a partir d'ahir, mm, no sé, jo tinc més por a, a com li poden afectar les crítiques si, si fallara, per exemple, el dia de Zenit. El futbol és molt caïnit i no té memòria, eh? Ara eh, mm. estic llegint un, un missatge d'un oient eh, jo no, eh, no sol contradir els oients, però diu, jo me vaig saber igual que Guaita, uno té sandorxata, Chata, té collons i nervi a l'hora de parar. Els dos primers anys de Guaita va fer partits estratosfèrics, vull dir, Guaita tira un partit en el Bernabéu en un, en un empat a 0 del València i tira un partit en Old Trafford en, mm. en Champions, que és en el, sí, sí, sí. en el València. En Champions, sí. Extraordinaris, on para... Bueno, y dic aquest partit com podria dir molt més, perquè després el, el cap de Guaita sí que demostra no estar tan preparat com, com el de Jaume fins ara per a competir. Això ho dirà el Times. César, una pregunta, perquè estem en lo bonico, però n'hi ha una part, eh, lògicament, trista. Eh, sempre en el futbol s'ha dit allò de tu alegria és mi desgràcia, companyero. I ara com el Sema Joel, perquè si Xicón ha d'estar ara afonant, no?, lo següent. Bueno, jo volia recordar una cosa. Andreu ha dit, si no he sentit jo mal, que per als jugadors estava demant Jaume. Sí. I ja, això és una senyal que l'entrenador veu. Claro. L'entrenador no està tonto, però igual algú parla, algú comenta, i veu... I les coses influeixen? Clar que influeixen, vostè, <laughs> clar que influeixen. Eh, eh, jo yo contar una anècdota, ¿vale? Uh mhm. -huh. yo, yo, no vaig a contar el equipo, no vull a cumplir. <laughs> este, yo, estaba eh, en l'equip, me selecciona i tenia un porter que va sempre titular i tenia dos xiquets amb mi, que anava tornar dos, cada dues setmanes i venia citar per fer de segon porter. En un partit eh, n'hi havia un que tenia més nivell que, que l'altre, però venia sempre dues setmanes cada un. I en un partit de selecció era porter titular i posa una, i jo altre xiquet i guanya. per tant, bast bastant de baixa tres setmanes. La setmana següent, eh, durant la setmana, els jugadors eh, alguns me coneixien, mister, i, i què tal? I jo notava que estaven un poquet, un poquet eh, no estaven tranquils. I vaig parar l'entrenament, els vaig reunir a tots, i dic, què passa, senyores? Algun problema? Si no confían en los porter, que no nos tiren a bola. Si no confían en los porter, que no nos tiren. I va guanyar tres partits seguits, eh? En ese porter. Està clar. Està vale, clar. que no és sols el porter, eh? Uh -huh. ahir, és un treball de tots. A veure si ara resulta que perdem un partit i mirem tot mal, tots el Jaume i diguem que mal és, que mal és este Jaume. No, no, perdona, eh? Jaume és un home de l'equip que el xiquet està fenomenal, que hi ha que cuidar-lo, eh, que jo estic segur que, que Nuno i, i, i el directiu d'ahir i, i la gent de, de, de València ho faran, però, però no li posem més càrrega de la que tinga. Però, però que al final, quan perga, que morirem als 11, que no mires el porter. Escolta, que la culpa entre tots. I que com tots els porters del món arribarà el dia en què ja més en menjarà un, un parell. Claro, I, claro, I és cosa sí. del futbol, és lo que és precisament el que jo estic, eh, des del dia d'ahir, eh, la columna meua eh, que situï en Super i una miqueta també, la que parle demà en, en, en Levante això que, que és Jaume, que no és Gianluigi Buffon, claro. que hi ha calma, que sí, erraran no? un partit i quan erre no el matem, que això forma part del futbol. Sí, sí, jo crec que, que la gent ho ha que entendre i, uh mhm. -huh. i els seus companys ho tenen que entendre, segurament tenen que ahí, l'entrenador, tots tenen que estar a costat d'ell per donar-li ànimos, per estar, para que sigui que treballant, que serà el camí i, i després, pues, com, a, com a persona que és, algun dia, esperem que tarde molt, cometerà un error i i habrá que ho Perfecte. Eh, eh, César, te pregunto a ti, després eh, pregunte a Andreu i a Salva. Joel, ara és una querella que lenta Joel, vull dir, el primer, perquè si el xicón ara mateix no tindrà ànim ni d'alçar-se del llit com aquell que diu, o, o li dona tot igual i passa de tot, és, és una altra possibilitat, eh, però és la part, diguem-ne, no negativa, però sí antagònica de, del gran debut d'ahir de, de Jaume Domènech. Sí, però jo com a entrenador vull professionals. I vull professionals. Un professional és el que entrena, el que firma el contracte que, que lliga al club i li diu que, que té que defendre el club entrenant i després el que posa és l'entrenador que té la potestat de posar-lo. Jo vull que un professional eh, està clar que té que tindre un moment baix, per això està l'entrenador, està les companyes i, cert, i certa gent del club, per animar-lo, per dir-li el camí que té que seguir, ell té que ser un professional. el professional no és aquell que, que fa un gol o fa alguna cosa i més a l'escut i, i <laughs> mos cau la baba a tots. No, no, no, això, nosaltres no volem això. Nosaltres mm. volem que entrenen, que siguin companys, que siguin competitius, que sempre... I, i que després m'agradatxen ja en tot. Entonces, Joel, ara, té que demostrar que és un gran professional, que estic segur que ho farà, treballar, treballar i treballar. ¿de acuerdo? Y después, pues, las companys tenen que estar un costa de él, d'ell, entrar al costat d'ell i, i y li ànimos. I, però de, això només passa perquè ell, perquè ell tira per endavant, eh? No funciona lo mismo ningú que eh? Andreu. Yo estic en César. Eh, jo crec que un entrenador... No sé si t'ha arribat alguna cosa de vestidor de, de, de com s'ho va prendre, perquè imaginé que el moment, el moment eh, eh, Nuno va donar el, el 11, que pasa, no sé si el donarà eh, en l'hotel... Sí, si va, dir, va dir Jaume ir que el va donar en l'hotel. En l'hotel, pues, sí. bueno, en ese moment jo crec que allò una miqueta li cauria el munt damunt. Bueno, és el moment en el que, en el que els futbolistes coneixen qui va jugar i qui no va jugar, quin va ser el porter elegit, ells tenien les seues, les seues cabales però no, no ho sabien, no sabien ni tan sols Jaume ni Joel, eren uh -huh. els, ni els protagonistes sabien qui era va jugar. Mm, anem a veure, Joel ha tingut un problema en l'última temporada, que és que la seva contribució al València ha sigut negativa negativa en la medida en la que quan ha jugat, que han sigut 4 o 5 o 6 partits, és que siguen, mm, no ha estat a l'altura de l'exigència del València. Eh, ha més dubtes a la defensa, ha comès errors que li han costat punts al, al València i a partir d'ahir eh, ell no ha tingut una actitud de, mm, diguem, competitiva acertada en el dia a dia. Ell, mm, s'ha conformat en el paper que tenia de, en un rol secundari per darrere ha assumit Alves, excessivament el rol de segon porter efectivament, i això eh, diguem que li va passar factura ara no estem parlant d'aquesta situació Joel ha millorat en el dia a dia eh, entrena millor, entrena més fam anem a veure, si tens l'oportunitat d'arribar a la titularitat del València i de, i de tindre una enèsima revàlida mm, com no vas a tindre fam, no? Eh, ho penses i dius ell ha tingut fam, ell, ell ha lluitat ha perdut la batalla ara mateix és segon porter per darrere de Jaume Domènech no, ara mateix i... és quart porter Bueno, sí. És que vaig ahí, en el, en el plantejament global ja, però, del, bueno, del que... futbolista que està en situació, i sé el que acaba de dir César, i sé el que m'has de dir tu, i ara vull sentir a Salva, és no està Alves, juga Ryan, no està Ryan, juga Jaume, eh, ergo o se seleccionen tots, inclosos del filial, o jo no jugue. Però és que eh, Nuno va negociar fa, no fa ni quatre setmanes per, per a donar-li una eixida a Joel i l'operació no se va tancar per una comissió. Uh -huh. Es decir, Nuno no confía en Joel, Nuno no vola a Joel en esta plantilla. Y es Nuno el, el màxim responsable del área esportiva. No sí, ni sí. un director esportiu que... que no, Nuno no confia en Joel i se li va buscar una eixida i no se va tancar l'operació per culpa d'una comissió, que ja us la tonteria. És a dir, jo no sé fins a quin punt al València li, li, no sé, entra dins dels seus plans recuperar a Joel com a porter. Jo no ho tinc clar. Per el que tu dius, no. No, no entra, i a més... Jo no, no ho tinc clar. I a més també jo entenc en part que si Nuno no confia en Joel, és evident de, el per què juga, juga Jaume. Folgado, què fem en Joel? Jo estic d'acord en el que ha comentat Andreu. i Jo abans li deia a César, li preguntava si la decisió més, més còmoda o més fàcil per a l'entrenador era haver posat a Joel, que era el tècnic, era que era el còmoda. porter, que tenia experiència, però al final, si ho penses bé, Manolo, eh, hi ha certa coherència o hi ha molta coherència en la decisió final que pren Nuno, perquè jo crec que l'argument acaba de donar-lo eh, Andreu i era el mateix que jo anava a exposar. Eh, si no s'haguera lesionat Ryan, a part d'aquest problema en la comissió que diu Andreu, però si no s'haguera lesionat Matiu Ryan, probablement a les d'ara Joel ja no estaria en la plantilla del València, perquè el València va treballar en les últimes hores de, eh, abans de que està encara el mercat del, de l'estiu en fer fora de la plantilla a, a Joel. De fet, és molt significatiu que en el partit eh, anterior, abans de que la setmana següent se tancara aquest mercat mm, d'estiu, de, eh, qui, qui era exclòs de la convocatòria mm. no era Jaume, sinó que era Joel. Per tant, en la decisió de que jugue eh, Jaume al Molinón hi ha molta coherència en Nuno, perquè ja havia decidit Nuno que Joel era el porter que li, que li sobrava i que Jaume estava per davant en aquesta rotació de porters, és a dir, que estava Ryan, evidentment estaria per davant Alves quan es recupere, que ja veurem, però que abans de, de, de Joel estava Jaume, i per tant sobrava un porter no era Jaume, era Joel. És a dir, decisió fàcil, sí, la de posar el porter de més experiència, però després de lo que Nuno ha detectat ja vist en, en Paterna i ha decidit que era fer fora de la plantilla a Joel, pues evidentment és coherent és coherent la decisió de, de Nuno el que passa és que a mitjà de comunicació per exemple ens va despistar moltíssim la provatura de Mestalla de l'altre dia a Porta d'Encada perquè en aquests últims 20 minuts d'entrenament en l'equip titular que va plantejar Nuno, que és el que juga en el Molinón, en la porteria estava, pues estava Joel, no estava Jaume, i tots interpretem que Nuno opta per la decisió més còmoda que era la de Joel. Al final era una decisió, la deixa entrenament eh, accidental, com acaba de comentar Andreu, i en el camp Nuno ja tenia que anar a jugar Jaume. Però li veig coherència, Manolo, perquè Nuno ja havia decidit vendre i traspassar a, a Joel i que es quedara la plantilla Jaume. Dos, dos apunts. Eh, uno, eh, hi, ha una, hi ha una realitat que, que diguem que, que comenten els, els futbolistes, òbviament, a micro tancat i, i off the record, que és uh -huh. que mhm. a nivell de confiança els inspira més confiança jugar en, en, en Jaume pel que havien vist en els partits amistosos de la pretemporada que, que en Joel. En Joel... Eh, n'hi ha un partit que és el partit contra el Deportivo de la Coruña de la temporada passada que només, només hi ha que veure la línia defensiva com se contagia per el, per el nerviosisme no? I, i, i diguem que que canvia un poc en el, en, dins del tren de xoc, no? Eh, I altra, Joel no juga ni un partit amistós des del 8 de juliol, que és el primer partit que juga el València en, en Àustria contra el Wiener, que és un tercera divisió, mm. i en aquest partit va jugar Joel. Eh, des d'entonces, mm, no sé quants partits ha jugat el València, amistosos, dic, no, no, ja, ja no dic de han competició jugat Jaume oficial, o Ryan. però han jugat Jaume, Ryan, I això és prou significatiu respecte als plans que que té el València a Miol. 12.32, una pausa per la publicitat de la segona i tornem de seguida i llegir els vostres missatges en el Facebook, perdó, en el Twitter. La pregunta és eh, clara, si penseu que Joel ja va a, a quedar-se en la banqueta tot el que resta de lesió de Ryan o si pot tenir oportunitat i rotar Nuno, encara que en la roda de premsa i vendres va apuntar Nuno en que Eh, el futbolista que jugara en Gijón seria el que jugaria eh, la resta de partits, però bueno, anem a veure les vostres respostes. 12 i 33, fem una pausa per a la publicitat i tornen de seguida a Cia Esports 97 nit fins a la una de la matinada. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. pro Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre Toyota Auris Diesel del 2012 por 10.000 euros o financialo por tan solo 192 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte Un snack crujiente, apetitoso Natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla los libros, los zapatos y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 i 35, anem amb la pregunta en el Twitter i les vostres respostes. Penseu que és la aposta definitiva, la de Jaume, per part de Nuno, o penseu que pot haver-ne rotació en Champions? I d'aquesta manera tanquem el tema de la porteria, que, com dèiem, el partit de Gijón té més aristes. Pues, eh, per exemple, Javier Espartán diu no va deixar clar que, que jugar al Molinón jugaria també a la Champions. Mister J diu va apostar per Jaume, està en confiança i això és molt important per als porters, no tindria trellat canviar. Ivan Mola Tasquer diu si és fidel a les seues paraules de l'altre dia jugarà Jaume que ja va dir que no li agradava rotar a la porteria. Marisa Faust diu res de rotacions, ha d'agafar el ritme d'alta competició. Jorge Albiol, vol, eh, volem a Jaume, valencià de la cantera, s'ha guanyat en un partit a tota l'afició, no té motius per a canviar. Carmen Llagas diu, no hay debate en teoría, uno dijo que no iba a rotar porteros, veremos si es verdad, Joel no tiene la mentalidad de Jaume. Eh, Fran Ballester diu que pensa que és l'aposta definitiva. Eh, Fer diu, con el partido que hizo contra el Sporting debe continuar, yo espero que se gane el puesto de titular por delante incluso de Ryan. Eh, Chinocra diu, seguirá Jaume, no? Es lo más lógico. Insurrección diu, eh, ahí está la amistad de Tabernes, seguint al paisà. Eh, Luis Ponce diu, Jaume también a la Champions. Francisco Ballester diu Joel Sembal, Jenner, Chafacharcos, diu debería ser apuesta. Mariano Herrero, diu rotación, está cansado que, objetivamente, ha de continuar. José diu, Nuno dijo que de rotación es nada. Tony Campos diu, la pregunta habría de ser si Jaume manté este nivel podrán Ryan y Alves competir en la portería titular? Es una buena pregunta me per a enrique Enric Andreu diu, con el tarado este puede ser que juegue hasta se José Vicente García Lario diu, <laughs> ya dijo Nuno que repetiría y más después del partidazo de ayer. Xavi diu, eh, ho va dir en roda de premsa, que el porter tindria continuïtat. No hi ha debat ja. Eh, Wilsina diu, jo espero que, repite, que repetisca Jaume. Mariam Sanz diu, sin duda Jaume se fitxó a Ryan para suplir a Alves. y no hacía falta, teníamos a Jaume, no sé por qué uno se dio cuenta antes. Chino Gradiu, Ryan es necesario, Jaume ha tenido un partidazo, pero no lancemos las campanas al vuelo. Eh, Juan Matías Diu va a jugar o Paco Ballester Diu, si quiere un espejo donde mirarse Jaume Domenech atraviesa una, situación similar a la de Guaita. Eh, Shabuki Diu, mai Jaume será igual que Guaita, te chat de la treco Jones y Nervi a la hora de parar. Daniel Martínez diu Jaume és el porter que l'afició volia voler baix la porteria, en una escolta del crit de la galeria es van enganyar. Eh, i diu José Vicente García Lari he soñado que Valencia jugaba con Fegulí, Bacali, Alcácer y Negredo me habré equivocado de pastillas molt probablement amic t'has equivocat de pastillas però bueno <laughs> eh, ara anem a parlar precisament de, des davanters ah, i, un bon amic Xema eh, Pons que s'envia un tuit diguer si li podem dedicar el programa a Pati, va ser porter de, de Woody en futbol sala, en aquell fantàstic equip que tenia Woody, eh, que avui ha faltat en mort sobtada als 51 anys. Per tant, a Anna, la seva dona, li enviem una forta abraçada des d'ací, des d'Esports 97 nit, eh, en este cas. Eh, algun missatge més últim que arriba, diu David Pastor, no està com una maraca, en una rotació Joel és para Champions, ahora en serio me encantaría entrevista a Chotorena, a nosaltres també, però és que no parla. <laughs> és molt reservat i, i de lo seu no parla. Jo l'he entrevistat per altres moltes coses, però de lo seu eh, és complicat eh, sentir-lo en ràdio. I diu, diu Àlex Marco, a mi em sona que a banda del primer partit de pretemporada Joel també va jugar contra el Colònia. Jo crec que contra el no, Colònia no, juga no. Jaume i de fet diuen que eh, i en aquest partit Jaume li deixa algun dubte a uno perquè no està eh, bueno, excessivament partit, encertat en aquest partit ell, va, ell encaixa tres gols eh, realment però... ell, no, ell no té una mala compareixença de fet Ryan en el partit anterior encaixa també tres gols uh mhm. -huh. però jo, jo vaig estar en, en Colònia en l'estadi i quan, quan tornàvem cap a València mmm, eh, així em correguent i d'ahir de l'estadi a l'aeroport i, i en l'aeroport Jaume va tenir una conversa amb, amb, amb Ocho, amb Ocho Torena. Mm. -hmm. I, I, bueno, Ocho Torena, el missatge, el missatge que li va transmetre en aquest moment és, Jau, ara no, ara no tens que vindre, que vindre de Navall, ara has de, has de lluitar i, i ho tens, tens l'oportunitat ahir i que demostrar-ho. Mm. Senyors, deia jo que el partit del Molinó deixa molt més aristes en l'aire. Eh, en València tenim una mala costum eh, la meva columna del Levante de Mava per, per, per Ixa Besant no? de tots clichés que des de Madrid se posen a l'afició la, a la, del València eh, jo no estic d'acord eh, perquè no pense que genèticament en València estiguen els més exigents o en Madrid els més senyorials o en Bilbao els més entesos vull dir, eh, genèticament eh, un recinte no pot albergar els més eh, d'un caràcter, val? Eh, me pareix una tonteria, però bueno de tots els clichés sí que n'hi ha un que n'hi ha en València que és molt cridaner què ocorre en tots els puestos? Perquè l'afició del futbol, eh, jo el que m'ha ensenyat eh, viatjant és que en algun matís, però bàsicament l'aficionat al futbol és bàsicament igual en tots, en tots els jocs, no? Però sí hi ha una cosa, i és que en València sembla que per a ser d'un hem de matar a l'altre. Vull dir, eh, els partidaris de Negredo que havien vist com en guany de principi guanya l'aposta per a la titularitat, ja estaven dient que es que Alcácer, que, que no remata, que no val res, tal i qual... Bueno, pues aquell qui soterra Alcácer és un home de poca fe, perquè ir Paco, en la que tingué, acaba fent barraca, cap a dins. I jo crec que això és la gran errada. No és... Eh, que si mi... jo, soc, jo soc d'Alcácer i ho reconec obertament, però és que Negre me pareix un davanter extraordinari. Vull dir, és que no té per què que te agrade un fer-te automàticament odiador de l'altre. Vull dir, i en això en València moltes voltes eh, xafem xarcos en massa freqüència. Però, evidentment, eh, qui abans de temps haguera mort a Paquito Alcácer eh, eh, s'ha enganyat. Ahir Paco Alcácer té pocs minuts, però torna a demostrar que la única que n'hi ha mm, per a eh, exhibir l'instint de davant del centre, més baixet que el seu central, li guanya el vot, ni el toca, perquè aquestes accions moltes voltes el, els àrbitres en l'últim minut i contra l'equip de casa te en falta. Eh, senyors, ir Pago Alcácer torna a demostrar per què és el davanter central de la selecció espanyola, o un dels davanters de la selecció espanyola. Jo, respecte al que comentes de Alcácer, Negredo Manolo, crec que és, eh, crec que és eh, futbol. I mm. entenc que hi ha gent eh, seguidora de Alcácer que estigui en contra de Negredo i, i el contrari. Evidentment, jo crec que és injust Eh, ser d'un o ser d'un altre quan la gent que és d'un o és d'un altre evidentment coincideixen en una cosa i és que eh, els dos probablement siguen del, del València però bueno, vull dir, són coses que crec que són habituals en, sí, sí. en el en el futbol i jo crec que Nuno té claríssim que el seu equip juga en un punta i, i no va ajuntar mai en un terreny de xoc o excepte en contades ocasions... A la desesperada. O a la desesperada. Jo crec que ni a la desesperada, perquè ahir el València necessita probablement... Eh, bueno, probablement no, necessita fer gol, uh -huh. i en lloc de juntar els dos puntes, pues, manté al Càcer. I en el partit anterior, en Mestalla, davant el Deportivo, fa el mateix canvi i retira Negredo i treu al Càcer. No es deixa tots dos. Jo crec que Nuno ja ho va demostrar la temporada passada, és un tècnic que pels seus plantejaments ell considera que el que millor li va al seu equip és un punta i no juga mai amb una parella de dos, de dos davant Crec que està clar. A partir d'ahir, si en algun partit eh, pues, eh, canvia d'idea i podem veure junts un tram 10, 15, 12 minuts als dos, pues, veurem quin rendiment li dona i sa parella davanters eh, que no té res a veure, que crec que són compatibles eh, al València. Però jo crec que hem de tindre clar ja que en uno juga pues, amb un punta i a partir d'ahir la gent que vulgui criticar-lo o, o pitar-lo o, bueno, estarà en el seu dret, però és que Nuno no va canviar i no, o juga amb el Càcer o juga amb Negredo retira un, li dona canxa a l'altre i no va ajuntar los eh, i després Manolo, el gol del Càcer és boníssim perquè és cert, és més menut que el seu central vota abans perquè s'anticipa veu la pilota abans li furta la cartera i marca però jo me quede i ahir ho vaig dir en la retransmissió el detall de la centrada amb l'exterior de, del peu de Bacali me pareix un escàndol de Bacali anem a parlar conforme arriba mm conforme colpeja la pilota i conforme salsa i sa pilota crec que té molt de mèrit la irrupció en, de, en el camp de Bacali anem a parlar serà el següent tema però eh, vull tancar el tema, el tema Alcácer amb eh, Andreu i amb César eh, jo crec que discutir Alcácer perquè t'agrada en Negredo és una errada jo crec que els dos són dos davanters grandíssims mm-hmm. jo crec que no hi ha dubte i la meva reflexió va molt en la línia de la cafessola me pareix que està, està molt acertada i, i a partir d'ahir jo crec que en uno igual pot valorar l'opció de, de jugar amb dos davanters com a solució d'emergència en un moment donat, en un context molt específic, però crec que no, no va jugar en, en dos davanters. Jo recorde, jo vaig fer una entrevista a Negredo farà una setmana de dies i si mateix dia li vaig preguntar a un futbolista a la idea paterna, què li pregunta a Negredo? Lo típic, no? I me va dir, mm. ah, i me, i me va dir pregunta-li mm, per la situació de jugar en, en dos puntes. És a dir, hi ha futbolistes que tenen ganes de també provar aquest sistema, de jugar amb dos davanters, però a partir d'ahir, si Nuno no, no ho veu... Jo no sé, César, que és l'entrenador i el que entén de vers d'això, com ho, com ho veu, com veu aquesta situació. No sé si veus, eh, César, mm, dos davanters igual molt, molt, molt específics i igual si, si tinguérem un davanter amb més mobilitat, si, si tindria més opcions Nuno de, de jugar amb dos davanters. No sé com ho veus tu. Bueno, el que corre la plantilla és Nuno ja que que té que decidir, no? O sigui, com ha dit Salvo, està acostumat a jugar o, o si vol jugar en uno, a, en uno, pues, pues, és el que té que fer, no? Partits n'hi ha per tots, n'hi ha minuts per tots, n'hi haurà minuts per jugar dos, n'hi haurà minuts per jugar uno, i, el que n'hi ha que fer és eh, que cada jugador accepta el seu rol des de l'equip i que quan tisca demostra. Jo solo dic una cosa, si Paco Alcácer el dissabte ha jugat a l'Sporting, que l'Sporting era guanyat. Vale? Mm -hmm. Perquè i les dos que va fallar, la que va tindre que, que es Pablo Pérez a y la última que remata, que no le pega un dels dos, sí. estava calcant-se per que ella está tocada perquè, perquè eh, n'hi ha instints, n'hi que estan tocat la vareta, y i Paco, para mí está tocat la vareta vamos a decir que fa uns demars impressionants. Vull dir, eh, sap estar ahí, rentabiliza el minuts. És el delanter centre de la selección española Fíjate, yo te descontaba el negro. Para mí que apareix un grandíssim jugador. Jo sols dic, i, i, i que ho pense, que si Paco Casal dissabte i se, quan falta 20 minuts a Sporting i té les dues ocasions, l'Sporting guanya. Estic, d'acord, a més, eh, jo recorde, eh, eh, l'any passat hi ha una entrevista que li fa Guillem Balaguer en Sky Sports a, a, a Negredo, eh, i li pregunta de Paco Alcácer, en aquell moment Paco Alcácer era el titular i Negredo era el suplent, i li pregunta per eclosió d'este davanter bueno, pues que en Anglaterra no se'l el coneixia i tal i diu, diu té, a, té algo lo que deia ara eh, César té un don, està tocat per la vareta vull dir, en els entrenaments hi ha un rebus del porter anem als dos i dicau a d'ell sí, sí, això va ser, va ser curiós <clears throat> perquè la reflexió la va fer Negredo Negredo, sense Negredo. tallar-se, però, va dir però jo, que en l'entrenament reflexió... va jo i la pilota li cau a d'ell en aquesta reflexió jo eh, pregunte a gent de l'entorn de Paco mm i diu, bueno, això que n'hi ha de pose i que n'hi ha... Diu, no, no, diu, tu li preguntes a d'ell i no te ho sap explicar, perquè li baixa valor, diu, pues jo me col·loque xina, o intente preveure, preveure més o menys eh, per on va... Ah, no, no, no, no, no, no ell no ho sap explicar. Ell sap que ell està en el lloc i ja ell li cau la piloteta. Pues bueno, pues probablement eh, eh, eh la, la, la expressió de, de César de esto que per la vareta eh, encaixa perfectament en, en eh, el que és ara mateix una de les condicions de Paco Alcácer. Però ja per la sala de Bacali, jo és un dels dos que vull tocar. Serà després d'esta última pausa per a la Publi i tanquem... Uf, se'ns queda avui curtet el debat. Vinga, tira-li. Mm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ahora tener su pelo siempre a punto será más fácil con Levante, el mercantil valenciano, y su corte fácil. Una máquina de gran precisión de corte con cuchillas de acero inoxidable, cuatro guías de corte y accesorios de barbero incluidos. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 20 de septiembre, la cartilla del cortapelo. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, Reserva ya tu viaje para el puente de octubre con viajes el corte inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en tres meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en viajes el corte inglés. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 50 minuts. Per cert, hem de eh, donar una passada ben forta i afegir al condol perquè avui ha perdut a la seva mare José Luis Solta, entrenador del València, que era militant en el Córdoba, el Córdoba bon amic de la casa, y desde d'ací le enviem una abraçada ben forta al bo de, de José Luis. Bueno, senyors, eh, es queden set minuts escassos perquè tenim que tancar i sentir el gol de Ferto Pejot, que és el nostre patrocinador que ens patrocina els gols totes les setmanes, i ha parat eh, Salva de, de Zacaria Bacali. A mi Bacali, des que el vaig veure en pretemporada, me donat la mateixa impressió. Crec que té moltes condicions, este jugador, mm. val? sempre deixa algun detall, en recordeu-se la jugada que fa el dia de Vallecas també en l'últim minut que acaba amb el remat de Negredo i la parada estratosfèrica de Toño i a mi me dóna la impressió de que és un jugador que ell entre sella i sella la porteria ell agarra la pilota i se'n va cara a la porteria eh, a voltes el dia que estiga fi te donarà moltíssim perquè te va portar molt de desequilibri i el dia que no estiga fi te va a desesperar perquè a voltes hi haurà jugadors millors col·locats o en més disposició però és que crec que és aixina és encara molt jove però és cert que sí deixa sempre un detallet cada volta que ja el l'Elba, senyors. A mi m'agradaria veure-lo més. Jo crec que de la plantilla del València Manolo probablement eh, siga el futbolista eh, diferent en quant al un contra un que té, el descaro que té a l'hora de d'encarar i també la seva rapidesa. A més, tècnicament és un molt bon futbolista. Què passa? Que és, que és jove i que en uno, i abans hem comentat que no és partir de jugar amb dos puntes, pues moltes voltes també li costa eh, fer canvis Jair Piatti no va estar encertat i li va costar molt a Nuno fer, fer el canvi, donar-li canxa a, a Bacale quan molta gent estava demanant ja, ja el canvi. És curiós també perquè s'ha quedat fora de la llista de, de la Lliga de, de Campions. Vull veure-lo més, és molt jove, la gent que controla el futbol internacional parla, parla meravelles, però eh, insistís, crec que és futbolista diferent i el València no té alguna ara mateix aparegut en, en la plantilla. Jo estic en salva. Jo crec que la gent té moltes ganes de veure Bacali perquè Bacali és un futbolista que és vistós, que és molt agradable de veure i que a la mínima te deixa, te deixa algun detall que, que bueno, la gent vol veure Bacali perquè Bacali mmm, crea en sensació de, de perill. El que passa és que té dos aspectes a millorar un és l'apartat físic i l'altre és l'apartat tàctic. La gent que treballa amb Bacali eh, comenta que Bacali és un futbolista que a dia d'avui només és vàlid per al 4-3-3. Si el València jugara en el, en el 3-5-2 no seria vàlid. Per què? Perquè porta més d'un any sense jugar, que és al final el que li va dir Nuno a l'hora de, de descartar-lo per a la fase de grup de la Champions, uh -huh. no té ritme de competició, no està, no està fi del tot encara, i és una cosa que, que és normal, però que ha de canviar, i, i bueno, eh, ha de treballar tàcticament i físicament per a, per a tindre més, més registres. Què te sembla Bacali, César, t'agrada? A mi, a mi va ser sorpresa molt agradable, eh? estic d'acord amb el que diuen. Uh mm-hmm. -huh. Els dos, eh, m'agrada el descaro, jo crec que jo la ràpid, bon, <laughs> bon uno contra uno. No va, va, va intentar fer gol, no vol, vol deixar la bord de l'àrea, y a los centros él se entra exterior exterior intenta posarla ahí eh? intenta posarla según eh? que no es que, no es que le pega la tira y como no, no, y va entonces yo creo que es de frespa para la plantilla no? es un york que, que, que, que quiere que trabajar a él no? Yo que, que, que a mi es em em es un yo que me yo es que tienen velocidad tienen esparpajo, eh, yo siempre ayuda a la plantilla. jo estic, estic, jo crec que és un bon fitxatge. Eh, passa també, jo crec que molt cridanera la reaparició d'André Gómez. Sembla que està eh, almenys molt bé físicament, dic, perquè un jugador que ha estat 4 mesos fora, pues, jo no li esperava que eh, agarrara el baló i el desparpajo que va tindre i, i se li veia fresc. Sí. I eh, eh, ens queden 5 minuts per acabar. Eh, Abdenur va ser eh, el central que va jugar ahir. Eh, algú me diu ahir, home, si Jaume va ser el més destacat, no parlen massa bé d'Abdenur diuen alguns. Mm. Jo el que sí que he de dir és que se li veu jerarquia, se li veu una gran qualitat, però me dóna la impressió que li agrada massa sí. eixir regatejant. Té un Té un punter I, Ramí que no m'acaba... Té un de... més Jukic que Ramí, fins i sí. tot, val? Eh, a veure si m'ho va agarrar un mal de cor a esta defensa. Jo espero que no, eh? Jo espero que aquestes coses li les vagin modificant perquè la lliga francesa no és la lliga espanyola. Eh, però què va fer eh, va se la, el debut de, del, tuni, del tunisià? Jo este matí, Manolo, me feia la mateixa reflexió a l'hora de, de valorar el treball en, en defensa del València, uh mhm. -huh. de la línia de 4, però també el d'Abdenur. Evidentment, i sa línia a ir falla i falla pel centre, perquè molt de voltes, i César ha recordat una ocasió en el tram final del partit sí. de l'esport de Gijón, en, va tindre, en va tindre dos que se quedaren en la frontal de l'àrea menuda davant de Jaume, que afortunadament Jaume pues, les para, para. i en l'altra acció el futbolista de l'esport no està encertat. Uh -huh. Això no parla bé dels centrals. De Mustafi i de Abdenur. César i Andreu? Bueno, jo, a mi no em va desagradar tampoc, eh? Eh, eh, pensem que la primera parte que somos nosaltres, eh, eh tengo que acostumbrarse a esos compañeros tengo que acostumbrarse als portes, tengo que saber dónde van, a hacer, van a hacer la línea van a hacer el eh, eh, idioma de muchas cosas Entonces, a tampoco, mm, tampoco vamos a enfrontem a un, un gran equipo perquè ens haurà portat molt de complicacions, però jo crec que, que mm, la veure, va provar, és el primer partit. Entonces, anem a donar-li un poquet de, de, de canxa. Ah. Entonces, ah. jo crec que és un bon fitxatge, no? Jo me veuré contundent, eh, com ha dit que xocar va xocar, mm. sí, lo millor pues, eh, se va agradar una miqueta, <laughs> pues bueno, pues, però bueno, anem a pensar que l'hem patit i, i que, que, que no voldrem molts sustos. Andreu. Jo pense com César i com Salva. Mm, paciència, cautela. Sí. Els que entren sol diuen que era el millor, mm, el possible recanvi per a, per a Otamendi, el millor que hi havia en el mercat i a partir d'ahir, pues sí, ahir se li va voler un puntet... A mi m'ha recordat a Rami, quan eixia el baló, quan eh, va, va voler agradar-se... Adéu. Va, tenen... Per l'amor de Déu, no, no, me, no, no me donis ja mala notícia. No fotes, eh? No, Rami... el, no l'últim Rami, el primer Rami, eh? Ah, pues, eh, el que pasa es que el primer Rami va a ser tan efímero, va a ser tres meses, ¿eh? El Stanford no, pero, se va a quedar. Bueno, ya, en series en Telecinco que dura mes. Va a haber un primer Rami, va a haber un primer Rami. Y me va a recordar a ese futbolista. Obviamente, eh, que recordar que Abdenur se va a declarar en rebeldía en Mónaco y no ha chugado ni un partido en pretemporada. No, lo que dio César es deberes. El primer, El primer que ha chugado es en Túnez y hará en el Valencia anima Anem a vore anem a de la barrera idioma idioma encara, de que adaptarse anima Anem a és pront encara, però bueno. Mm. Pues eh, anem a deixar-ho així, es queden temes, es queda lo de Kempes i el canyaret que hi ha hagut esta, este cap de setmana, se'ns queda també el pack de Champions i el dubte de saber si la gent va respondre en estos dos dies que queden eh, per regalar el partit de vuitens. Bueno, són molts dubtes, però tenim que anar tancant perquè de ficar el golpe de tanca cosa més a més. Demà tornem, no? De eh, demà, o demà s'ocupem d'això. Demà s'ocupem d'això. Bueno, espera, que igual demà tenim un convidat. Vols dir? Sí, li ho podem preguntar, però igual tenim un convidat. Ja ho veurem, demà vos diem qui és. Sí? Bueno, li agraïm a Cristóbal que ha estat amb nosaltres en el programa i li convidem a que torne quan vulgui. Gràcies, Cristóbal. Gràcies bueno, César, ha estat un plaer, eh? T'espero la setmana que ve. Bueno, un plaer. Vinga. Un abraç a tots. Adéu. Adéu. Adéu. Fogado, tu te ves demà. Molt bé, així estarem. Andreu, tu el diumenge que ve també. Bueno, Manolo, bona nit. Senyors, ho dissem així. Recorden a les 5 i mitja la remissió del programa. A les eh, 11 i mitja demà tornem. la sangre que En la jugada que torna a provocar Bacali sobre la isida del Pichu Cuellar. El balón a un Siri, el clásico Picornell. y Juan baixa, més que el seu central, fica el cabet Paquito, que siempre ha estado ahí para tornar a hacer un gol. Un gol de aquellos importantes para Valencia, porque el de pot suposar el primer triunfo Marca el Valencia, marca Paquito, Van Basten Alcácer en el 92 de partido. Sporting 0, Valencia 1. Bolgut.